за чаєм стали говірливіші. Літній чоловік познайомив його з трьома жінками Фанфани, з їхніми дітьми, потім назвав усіх присутніх, Бабембу не згадав. Гюйо сказав про це, і всі обличчя вмить замкнулись. Він спробував розвіяти недовіру. Я приїхав, щоб побалакати з ним. Саме тоді, коли Бабемба перебував у готелі аеропорту в Руасі, вбиту мого друга. Бабембу та інших малійців загнали на останній поверх готелю, можливо, хтось з них дивився в ту мить у вікно і бачив, як усе сталося. Якщо Бабемба тут, дозвольте мені зустрітись з ним. Я одразу ж повернусь до Франції, клянусь. Старий малієць у балахоні порадився мовою бамбара з іншими чоловіками роду і сказав йому вже французькою. Бабемба переховується французькі поліцейські побили його в літаку. Потім били ще й малійські солдати в Бамако. Він прийде і скаже тобі все, що знає, але там ти не повинен ніколи називати його імені. Він хоче забути Францію, хоч у малі про нього не забудуть. Тут трудно жити, немає спокою. Два чоловіки пішли у низеньку халупу з правого боку двору навпроти курника і невдовзі вийшли. Поміж ними йшов юнак із боязким обличчям. Він був дуже високий, десь під два метри, згорблений, і ступав, звісивши руки і торкаючись під боріддям грудей. На ньому були тільки довгі шорти із набивної тканини під лискучою шкірою випинали ребра. Коли Бабемба, сідаючи, нахилився, і помітив у нього на лобі синці від ударів, розпухлі вилиці і глибокі подряпини на передпліччях. Бабембі вже пояснили, чого хоче француз, бо він заговорив перший монотонним голосом, втупивши очі в землю, мов би ні до кого не звертаючись. Я нічого не бачив. Поліція схопила мене, коли я спав у кімнаті фанфани у гуртожитку. А вночі, поки спав фанфана, я працював. Усіх нас зібрали у великій, дуже холодній кімнаті і не давали ні їсти, ні пити, а ввечері приїхали вантажні машини. Повезли нас автострадою до аеропорту Шарль-де-Голь і всіх запроторили на горішній поверх якогось готелю з чорного ходу, зовсім близько від злітно-посадочних смуг. Там було вже багато наших. Спали долі в кімнатах і в коридорах і ніхто не знав, що буде далі. Ті із загонів безпеки нічого нам не казали, але хоч не били нас. Близько четвертої ранку всіх скували по двоє наручниками і знову на вантажні машини. Тут були вже інші поліцейські люті, підганяли нас кийками, щоб швидше рухались. Приїхали на злітну смугу і нас, не знімаючи наручників, загнали в літак. Так до самого Бамако. Поліцейські всю дорогу наглядали за нами і били тих, що кричали. Ви нічого не помітили десь опівночі, по другий бік автостоянки, що біля готелю. Бабембо вперше підвів голову. Іва Гійо вразив його сумний погляд. Ні, не бачив нічого. Я весь час був у коридорі. Кімнати заповнили ще до того, як ми прибули, але в літаку чув, що один чоловік казав в-ю-йо нахилився до нього, ніби хотів прискорити потік слів. Про що ж він казав? Той чоловік сидів позад мене, казав, що почув постріли, відчинив вікно, і, хоча конвоїри з загонів безпеки і не дозволяли, ну, чув постріли і бачив багато поліцейських машин і за тими голубими вогнями, що крутяться, де б ні знайти того чоловіка. Сусіду літаку називав його Буджугу, І цей Буджугу казав йому, що повернеться в Гао провідати свого брата, який працює в готелі Атлантида. Гіо поклав долоню бабембі на руку. Дякую вам. Ну, для мене це дуже важливо. Потім обернувся до старого в Балахоні. Мені треба поїхати в Гагу розшукати цього чоловіка. Туди є поїзд? Ні.